Esselamu alaikum, da li je ispravno poslije svakog namaza proučiti tri puta Ajtul Kjursiju i Kulhu Wallahu, Nas i Felek? Da vas Allah nagradi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. U sastanju dio zikra, nakon subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, učimo Ajtul Kursi jedan put Felek, al-ikhlas, felak, wal nas, po jedan put, osim sabahskog i akšamskog namaza. Kod sabahskog i akšamskog namaza učimo po tri puta ihlas, falakin nas. Ta tri sureta zadnja minel, od objave, znači učimo kod sabahskog namaza, farda, posle zikra, učimo po tri puta i kod sabahskog. Ajetul kursi po jednom uvijek.